Merhabalar, ben Devrim Özkan. 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü başladı. Bildiğiniz gibi bu hafta 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü'nü kutladık. Hafta boyunca Açık Radyo'da gündeme geldi bu konu sık sık. Ee, biz de bu nedenle Fransız Öpücüğü'nün bu bölümünü ekoloji temalı şarkılara ayırmak istedik. Ee, 5 Haziran Dünya Çevre Günü 1972 yılından beri kutlanıyor. Çevre duyarlılığının şarkılara yansıması da bu döneme denk geliyor aşağı yukarı. 68 hareketinin de etkisiyle e, artık çevre konusunda daha hassas bir duruma gelen sanatçılar ilk olarak e, şehirlerdeki yeşil alanların gitgide yok olmasını, betonlaşmanın giderek artmasını anlatan şarkılar yapmaya başlıyorlar. E, programı bu temayı e, ele alan iki parçayla açacağız. İlkini ilkini Le Forestier seslendirecek. 1972'de piyasaya çıkan Monfrère adlı ilk albümünde yer alan Common Arp adlı şarkıda şehirdeki bir ağaç gibi ıı, beton ve asfalt arasında sıkışıp kaldım. bir ağaç gibi köklerim ızgaraların altına hapsedilmiş diyecek sanatçı. İkinci şarkı ise Jacques Dutron'dan gelecek. 1970 tarihli bu parçada e, şehrin ortasında yer alan ve bir yeraltı otopark inşaatı için yok edilen küçük bir parktan bahsedecek bize Dutron. Şimdi önce Maxime Le Forestier'i dinliyoruz. 2002 tarihli bir konser kaydıyla Common Arbre. Daha sonra da Jacques Dutron, Vanessa Paradis ikilisi geliyor açık radyo mikrofonlarına. Yine yakın tarihli bir konser kaydıyla Le Petit Jardin. Comme un arbre dans la ville Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons Sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débats mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. comme un arbre dans la ville J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume entre béton et bitume. un arbre dans le vide. ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la vie C'était un petit jardin qui sentait pour le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour chaussée d'antin. Mais un jour, du jardin, passe un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta. Des grâces des qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'automne. Mais un jour, près du jardin, Passa un homme qui, au revers de son veston, Porta une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta. petit jardin qui sentait bon le métropolitain. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parvins les automobiles du centre C'était un petit jardin Vent d'une cour à la chaussée d'antin önce Maxim Le Forestier'den dinledik Common Harp. Daha sonra da Jacques Dutron, Vanessa Paradis ikilisi geldi açık radyo mikrofonlarına Le Petit Jardin'le. 70'lerin sonundan itibaren e, ardı ardına gelen çevre felaketlerinden sonra toplumun ekoloji konusundaki duyarlılığı da artmıştı. E, mesela 1978'de Amoco Cadiz petrol tankerinin e, Bretonya açıklarında batması sonucu çok büyük bir sızıntı meydana gelmiş. Bu olayla ilgili e, Alain Barrière ki genelde e, romantik şarkılarıyla tanınıyor ama bir Bretonya aşığı kendisi aynı zamanda. E, Alain Barrière aynı yıl Amoko adlı şarkıyı yazmıştı. E, 80'lerin ikinci yarısından itibaren ise insanların hayatına küresel ısınma diye yeni bir kavram girdi. E, 90'lardan itibaren daha sık telaffuz edilmeye başlanan bu kavramın e, kendi şarkılarda yer bulması da uzun sürmedi. E, Fransız müziğinde küresel ısınmayı bir şarkıya ilk kez konu eden isim e, Geraldo Palmas oldu. Ee, sanatçı 1994 tarihli e, La Dernierane adlı ilk stüdyo albümünde e, La Malediction ismini taşıyan parçayla değinmişti bu konuya. E, küresel ısınma konusu 2000'li yıllarda da Christophe Mali, Yves Simon, Gilda Toma ve Nicola Gallia gibi e, birçok e, şarkıcı tarafından ele alındı. örneğin Yves Simon, 2007 tarihli Rumeur adlı albümde yer alan bir parçada eriyen buzullardan, giderek ısınan havadan ve gelecekte artık kollarımıza alamayacağımız kutup ayısı yavrularından söz ediyordu bize. E şimdi sanatçının bu parçasını dinleyeceğiz. 2008'de 30 yıl aradan sonra verdiği bir konserde gerçekleştirilen kayıtla Des Ursons Blancs dans Nobra Un jour, c'est sûr, on oubliera qu'il y avait des banquises et le froid, des oursons blancs dans nos bras. Un jour, il y aura que toi et nous pour prier le soir à genoux, que la terre ne nous brûle pas. Un jour, c'est sûr, on oubliera avait les banquises et le froid. Un jour, c'est sûr, on oubliera qu'il y avait des grêlons, des frimas, une mer de glace pour toi et moi. Un jour, c'est sûr, on oubliera qu'il y avait des neiges éternelles, des hivers longs, des hirondelles. jour c'est sûr, on oubliera. Il y avait des bancs qui aient le froid. Yves Simon'dan dinledik. De Zurson Blanc, Dan Nobra. Ee, yapılan uyarıların dikkate alınmaması ve dünyanın giderek e, daha az yaşanabilir bir hale gelmesi nedeniyle 2000'li yıllarda çevre temalı şarkılarda daha karamsar bir havaya büründü. Ee, sanatçılar büyük çaplı bir felaketin yaklaşmakta olduğunu görüyorlar. Ee, şarkılarında da sık sık bu konuyu işliyorlardı. Bu dönemde Trio, Le Hurleur, e, Aşka ile Seltenbank ve Le Cowboy Frangran gibi alternatif müzik gruplarının ekoloji temalı şarkıları dikkat çekiyordu. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da 1995'te kurulan Quebec orijinli topluluk Le Cowboy Frangra'nın 2004 e, tarihli La Grand Messe adlı albümünden gelecek. Parçanın tümünde bir kıyamet sonrası atmosferi hakim. E, şarkıda erkek kardeşinin ölümüyle çöl haline gelmiş dünyada e, yapayalnız kalan ve yaşamak için sadece birkaç dakikası bulunan birinin ağzından gezegenimizin nasıl bu hale geldiğini hikayesi anlatılıyor kısaca. Şimdi de Cowboy Frangran'dan dinliyoruz. Ee, Jean-François Poze imzalı bu karamsar şarkıyı Plurien. Ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. frère est mort au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire les chaleurs suffocantes et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de cent ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, ont déclaré l'état d'urgence quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Retombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. de Cowboy Frangran'dan dinledik Plurien. 2000'li yıllarda bu tip karamsar bir şarkı da Fransız müziğinin e, yaşayan efsanelerinden Charles Aznavour'dan gelmişti. 2007 e, tarihinde yayınlanan Color Mavi adlı albümde yer alan La Terre yani Dünya Ölüyor adlı şarkısında e, Çernobil'den deniz kirliliğine, nükleer atıklardan ozon tabakasının delinmesine pek çok konuyu ele almıştı Aznavur ve eğer kısa zamanda tedbir almazsak gezegenimizin yok olmaya doğru gittiğini hatırlatmıştı bizlere. E şimdi 2008 tarihli bir konser kaydıyla dinliyoruz Serlaz Nuhur'u, Later Terre Meurt. Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Des Tchernobyls en ribambelle voient naître des fœtus mornés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus sous nos pieds la terre promise, patrimoine de nos enfants, petit à petit agonise de sans souci. Et pourtant, des espèces devenues rares sont en voie de disparition. Et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre l'homme s'en fout. Il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous, la terre pleure. Où allons-nous Dans la finance et les affaires, le pétrole et le maître mot. Il mène à tout, même à la guerre, et nul ne s'inquiète de l'eau. Où en sont la flore et la faune Et qu'advient-il du firmament Privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement, sous le ciel le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Sous le soleil, les forêts brûlent, et l'on gave les champs d'engrais dans la boulimie majuscule du rendement et du progrès. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout est son à son goût. Le monde sans dessus dessous, la terre meurt. Où allons-nous Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien. Il se fiche de l'existence des palais et des dauphins. L'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau. Et dans les grandes marées noires, le mazout englue les oiseaux, la société consommatrice avance impunément ses pions, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs. La sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie, et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli. La terre meurt, l'homme vie. Un point, c'est tout. Il met à son gré, à son goût. Le monde sans dessus dessous. La terre, où allons-nous La terre meurt. Réveillons-nous. Charles Aznavur'dan dinledik La Terre Meurt Frans müziğinde ekoloji temalı şarkıların en fazla ses getirenlerinden biri 2003 yılında yayınlanmıştı. 1996'da ee, kurulan Mike Troade, 3. stüdyo albümü Tuvapa Mourir yer alan e, Respir'le ertesi yıl düzenlenen Victoire de Müzik töreninden en iyi şarkı ve en iyi klip ödülleriyle dönmüştü. E, ee, Mikael Furno ve Aurelien Joana ikilisinin imzasını taşıyan bu şarkının e, animasyon tarzındaki video klibini Açık Radyo.com.tr'de yer alan e, Fransız öpücüğüne ait blogda bulabilirsiniz. E, ayrıca küçük bir hatırlatma. Bize artık Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de ulaşabilirsiniz. E, şimdi bu haftaki programı Mike Truade ile kapatıyoruz. Şarkılarında dünya yok olmanın eşiğine getiren süreci özetleyip bu gidişle yarınların daha kötü olacağını söylüyorlar. Ve il faut diyorlar bizlere yani nefes alman lazım. rahatça nefes alabileceğimiz bir gelecek dileklerimizle önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın. te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables à moitié défroqués, 100% misérable. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. ça sert bien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.